บุ๊กทู เก้าสิบเจ็ด เดวินสเดชมเซปตินคำสันธาน สี่ยุงตุกเแกตุเรเขาหลับ ทั้งที่โทรทัศน์เปิดอยู่ ยิสอุจเมโก nors televizorius buvo įjungtas เขายังอยู่ทั้งที่ดึกแล้ว jis dar pasiliko nors jau buvo vėlu เขาไม่มาทั้งที่เรานัดกันแล้ว jis neatėjo nors mes buvome susitarę โทรทัศน์ยังเปิดอยู่ ถึงอย่างนั้นเขาก็หลับ Televizorius buvo įjungtas, nežiūrint, nepaisant to, jis užmigo. ดึกแล้ว ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังอยู่ Jau buvo vėlu, nežiūrint, nepaisant to, jis dar pasiliko. เรานัดกันแล้ว ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่มา Mes buvome susitarę, nežiūrint nepaisant to jis netėjo. ทั้งๆทที่เขาไม่มีใบขับขี่เขาก็ขับรถ Nors jis neturi vairuotojų pažymėjimų, vairuoja automobilį. ถึงแม้ถนนลื่นเขาก็ขับรถเร็ว Nors gatvė yra slidi, jis važiuoja greitai. ขาขี่จักรยาน ทั้งทๆงที่เขาเมา nors jis yra girtas važiuoja dviračiu เขาไม่มีใบขับขี่ แล้วยังขับรถ jis neturi vairuotojo pažymėjimo nežiūrint nepaisant to jis vairuoja automobilį ทั้งทๆงที่ถนนลื่น เขาก็ยังขับรถเร็ว gatvė yra slidi, nežiūrint nepaisant to, jis važiuoja greitai. เขาเมา แต่เขาก็ยัง k ี่จ a k a j a n Jis yra girtas, nežiūrint nepaisant to, jis važiuoja dviračiu. เธอหางานไม่ได้ ถึงแม้ว่าเธอจะจบมหาวิทยาลัย ji neranda darbo nors turi diplomą เธอไม่ไปหาหมอ ถึงแม้ว่าเธอจะมีอาการเจ็บปวดก็ตาม ji neina pas gydytoją nors jai skauda เธอซื้อรถถึงแม้ว่าเธอจะไม่มีเงินก็ตาม ji perka automobilį nors neturi pinigų เธอจบมหาวิทยาลัยแล้วแต่เธอก็หางานไม่ได้ Ji turi diplomą, nežiūrint, nepaisant to ji neranda darbo. เธอมีอาการเจ็บปวดแต่เธอก็ไม่ไปหาหมอ Jei skauda, nežiūrint, nepaisant to ji neina pas gydytoją. เธอไม่มีเงินแต่เธอก็ยังซื้อรถ ji neturi pinigų nežiūrint nepaisant to ji perka automobilį